Sunar Gurung, Nepaleko lehen gida da, hartzaina, frantzian formatuik eta berriz utzuli da, Nepalialat eta han ibilaldiak antolatzen dutu. Gizon hunen ibilbidiaz da ikusiko den filma. E Robert Larrandaburu, Sibioko mendizalia, Nepalian izanik da behin beno habotan, untsa ezagutzen du hanko bizia eta eraiten deiku nulako bizitzia dien xerpaek. Ah, alde batetik gogor eta juf gogoz eren izigari pauzituz, ez dizi esorik eta hola, berriziatzu dutuki laninai. Txipitik kustantzutzulaik haurak mendiko sendetan, erritipi bat eta ibertilat ezadanik holako zaku batekin dezaik, euh, serpa ben hartin familiantako zerbait dezaik, txipitik hastantzutz. Eta geho gehitu izatez, jarrekitzen dizi lan hoi eta ordin gogorska seden eh, be, eh, egunoz, egunoz, eh, bizkarin uh, tesu handiekin ibiltantutzen. Eta juz zeden uh, ikustez ben sozietati anula den, ben uh, alkartasun anula den, lagun hanitz izatez, ukeitez parka. Izigarri maite dizi uh, bizi hoie bai alde batetik, justuz seden batetik zeden bizia maite behiti eta eta gogor zeren espeiti esos, eta hola nahi balin baduz, nahas mahas bat holako duzu Diala urtia, lurika handi batek hunkizian Nepala. Memento hartan, hantzen Robert Laganda eta guai egoera zertan den galtegin de jogu. Nahi balin baduz, uh, eh, ibilaldiak kasi denak arazabalik tutu, salbu sumait, kuk ginen lekin langtangen, estuzu wano zabalik, eta Eh, berriz jakine, eh, han izigarriko problema ukentitzi indiako, india, indiako erregiuma ikin, zeden blokatuik behitze, zututzen mugak eh, eta bu izigarriko uh, Eta geo lagunguak uh, ez dizi uan izigarri uken. Hein, Estaduen duen lagunguak, hein, eh, Guk, uh, igorri dutugun lagunguak bai sozen aldetik, zeren txusenka uh, eh, lagunen bitez igoten gintitzun biltzen duen guntin soza, bena beste lagunguak fugu ofoguti. Eta ba, dakizun bezal horako gaizetan, lehenik estadua harzen dizu berden soza, eta arrestakua bestentako, eta arrestakua kutiskaduzen dagun azauan beriz junen da ikusteko zer heinetan den Nepala. Beraz, Nepalaz filma ez da maule baitan hitzordia bediatzonetan ostiale aratsuntan.